เรียนพรได้ทุกคนนะก็จะค่ะวันนี้เย็นนี้คนเยอะหน่อยคงมาเรียนเทียนด้วยเอ่า今天有好多哎居士来一起哎做供养就是来一起燃灯绕佛อย่างที่เราดูว่าวันนี้มันเป็นวันสำคัญมากๆนะในทางพุทธศาสนา 今天在今天是佛教的一个很重要的日子。哎，要ให้ให้รึกไว้ว่า，มันก็เป็นวันสำคัญของเราด้วยนะวันนี้。嗯，也是我们重要的一天。嗯，ไม่ใช่เป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าหรือวันสำคัญของวัดอะไรนี่。啊，不是啊，不是佛教重要的一天，也不是寺院重要的一天，也是我们很重要的一天。 ราะจริงๆวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรา ก็คือวันนี้啊，在我们生命最重要的一天就是今天。แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นวันที่สำคัญที่สุดเหมือนกัน明天也是我们哎生命之中最要的一天เพราะว่าชีวิตเราจริง ๆ มันก็มีอยู่เพียงแค่ วันนี้หรือว่าขณะนี้เท่านั้นที่เป็นของจริง在我们呃生命之中，真正有的就是真正的生命，有的就是在哎当下或者就在今天。วันพรุ่งนี้นะปีหน้านะมีอยู่จริงหรือเปล่า เราเห็นไหมอ่า明天或者是明年，不知道我们还在不在，有没有看到啊？ ไม่รู้เราจะมีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือปีหน้าหรือเปล่า เราก็ไม่รู้นะอ่า我们也不知道我们的生命是否能活到明天或者活到明年มีสุภาษิตนะของทางทิเบตเขาบอกว่า วันพรุ่งนี้นะกับชาติหน้า ไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนกันอ่า在诶西藏有这样的一句话说明天或者 下一辈子不知道是哪一样，将来到，将来到，将来临。ใช่ไหมมันไม่แน่นอนนะชีวิตเราเป็นชีวิตที่ไม่แน่นอน我们哎在我们的生命是没有定数的แต่ที่แน่นอนจริงๆก็คือวันนี้แล้วก็ตอนนี้อ่า那哎有哎真正有的呢就是哎今天还有现在 หรือถ้าเราประมาทคิดว่า เรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บเรายังไม่ใกล้จะตายหรอก เราก็เลยยังไม่ทำในสิ่งที่สมควรทำอันนี้เรียกว่าประมาทอ่า那如果我们还在想着哎我还没老了我也没有病痛啊我也哎我也现在还不是哎修行的时候那么我们的心就成为就是魔了พอเราประมาทเราก็จะใช้ชีวิตแบบเพลิดเพลิน ตามความสนุกความสนานตามอะไรก็ไม่รู้啊，那如果我们的心有这样的想法的话，我们的生命就会跟着哎去找哎喜欢的，还有那个安静的啊，不知道生命在哪里。พอแก่มากๆนะหรือพอใกล้จะตายพอป่วยหนักๆอาจจะค่อยคิดถึงสิ่งสำคัญในชีวิตก็คือธรรมะนะ啊，当我们 哎病得很重啊，或者将近要死的时候啊，或者老了啊，我们就会在想，哎呀，这个法在生命是非常重要的。หรือแม้แต่คนที่เรารักหรือว่าสิ่งที่สมควรทำก่อนที่เราจะเสียชีวิตไปเนี่ยที่จริงถ้าเราทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะถือว่าดีกว่า ไปรอทำตอนที่เราใกล้จะตายนะอ่า其实呢我们 在现在就要当下来用功来修行，比在我们临终之前要死的时候再来用功会更好。那，如果我们觉得今天是最重要的日子，或者是最有意义的日子，我们就把今天过好。那如果我们会想到，哎呀，今天是我生命之中最有价值、最有意义的，那么我们就在现在来做来用功是最好的了。 วกเราทุกคนตอนนี้ก็กำลังทำเวลานี้อย่างดีที่สุดแล้วนะเรา我们大家就在现在就在做这件事已经是最好的อ่าพวกเรามีจิตใจน้อมมาทางบุญกุศลเนี่ยก็ถือว่าจิตใจ ตรงเนี้ยวันนี้ตอนเนี้ยถือว่าดีแล้วอ่า我们有我们用我们的身心今天用我们的身心来做最好的事情已经是最好现在就是最好的啦 สังเกตจิตใจตอนนี้มันเป็นแบบไหน มีความกังวลไหม我们看一下，体会一下我们现在的心在做什么，有没有在打妄想？กายอยู่ที่นี่ใจอยู่ด้วยไหม啊，我们的身在这里，我们的心有没有跟心跟身在一起？นะตัวเราอยู่ที่นี่นะใจเราไปฟุ้งซ่านที่อื่น ไปหาคนนั้นคนนี้หรือเปล่านะ 啊，我们的身坐在这里，我们的心是否有没有散乱啊？跑到其他地方去找这个人，找那个人，有没有？ถ้ารู้สึกว่ามันไปเนาะเราก็แค่รู้ว่ามันไปนะพอแล้ว那如果觉得到我们的心走了，只是知道心的走了就好了，不够了。หรือกลับมาอยู่กับการฟังในขณะนี้ก็จะเป็นการเรียกสติกลับมา啊。 或者哎，或者就回到现在来听法，这就是觉性，叫我们的心回来。หรือเราขยับตัวนะเรียกสตินะสร้างสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้น或者把我们的手动起来啊，让我们的我们的心回到自己的身上面、身心上面来。หรือบางคนดูลมหายใจนะก็เห็นร่างกายเขาหายใจเข้าร่างกายหายใจออกอย่าไปบังคับลมหายใจ 啊，或者有人在观呼吸，就知道自己的身在呼在吸啊，不要去不要去操控制控制呼吸。รู้สึกลมหายใจเป็นธรรมชาตินะเหมือนกับลมที่พัดผ่านตัวเราไปบางครั้งก็แรงบางครั้งก็ค่อยรู้สึกเป็นธรรมดาของมันอ่า就哎看呼吸它是自然呼自然吸有时候哎 有时候粗，有时候轻，哎，它自然自然在呼吸，只是知道呼吸。จิตหรือตัวรู้น่ะทำหน้าที่เป็นเหมือนเพียงแค่เครื่องรับรู้แต่ไม่ใช่เครื่องบังคับเครื่องจัดการควบคุมอะไรทั้งนั้น我们的心只是去知道、接受、知道而已，不要去操纵，不要去控制它。จิตคล้ายๆกับร่างกายในตอนนี้ถือว่าลมมาพัดมา ร่างกายก็เพียงแค่รับรู้แล้วก็ปล่อยลมมันพัดผ่านไปอ่า身跟心只是知道，就像现在我们的身啊，风吹轻轻的吹过来啊，我们只是去知道而已。การรับรู้ทุกอย่างก็แบบเนี้ยเพียงแค่รับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้น รับรู้แล้วก็เห็นมันจากไปอันนี้แหละนะดวงตาเห็นธรรมนะอ่า我们知道所有 一切一切的升起，像龙灯摆。啊，仅仅只了解知道，这个刹那间，有事情然后它就了。啊，我们去，我们在现在知道的，你只是，升起来以后，你只是知道，知道它升起，来，然后它已经成为过去，灭掉了。这个我们要叫做，啊，我们的慧眼看到法。 也可以这么说。พระปัญจวัคคีย์นะรูปหนึ่งชื่อว่าพระโกธัญญะนะท่านเห็นตรงนี้แหละ เห็นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาอ่า在五比丘之中的啊乔成如哎他就是这样看到的看到升起来然后灭掉ทำไมการฟังธรรมแล้วบรรลุธรรม ในขณะฟังธรรมได้啊，为什么在听法他听开示的时候能够降能够降到法呢？ท่านไม่ได้ฟังแล้วแค่จดจำแต่ท่านฟังไปแล้ว ก็เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นในจิตในใจของท่านด้วย อ่า他听了以后他就到他就内心里面在啊听了以后他在做因为他看到了这个法升起来以后他就灭掉 如果你听了以后只是记住了，那就看见不到这个法。สมมติถ้าเราฟังไปแล้วมันสงสัยเราก็เห็นว่ามันสงสัยพอเห็นปุ๊บความสงสัยดับไปอันนี้ก็คือการเห็นธรรมะอ่า就像我们哎在听的过程之中，我们有怀疑升起来以后，哎我们觉性出来看到咦它灭掉了啊，那这个就看到法。嗯。 รือบางทีเราฟังไปแล้วโอ้พอใจนะเห็นความพอใจเห็นความดีใจเกิดขึ้นอ่ะเห็นแล้วอ่ะมันดับไปอ่า或者我们有时候听了以后内心里面有欢喜有高兴那看到有看到欢喜看到高兴的心哎它灭掉了这个就看到花สิ่งที่เกิดขึ้นนะคล้าย ๆ เหมือนถ้าเราจุดเทียนเทียนที่เรากำลังจะจุดจุดปุ๊บนะพอมีลมมาพัดปุ๊บ เทียนดับไป มันดับไปไหนล่ะ แสงแสงไฟมันดับไปแล้วนะ啊，所有一切的升起，就像我们在点蜡烛一样，我们的蜡烛点着了，哎，风吹过来，马上灭掉了，它灭哪里去啦？มันดับไปแล้ว สงสัยไหมอ่า它灭了怀疑吗？ถ้าสงสัยก็เราปรุงแต่ง แต่ถ้าแค่รู้ว่ามันดับ นั่นก็พอแล้ว那如果有怀疑的话，这个就是妄妄念妄想，那你只是知道它灭了就够了。嗯，แต่บางทีมีไหมบางทีกำลังสุขดีๆสบายดีๆพอมันหายไปแล้วโอ้เสียดายทำไมมันหายไปอย่างนี้啊，有没有这样啊？我们有时候呢，感觉到哎呀很开心快乐，可是它哎它没有了，它消失了，我们又觉得很可惜。嗯。 นะให้เรามาดูเนี่ยดูสภาวะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น กับกายก็ดีกับใจก็ดี เขาล้วนแต่แสดงการเกิด แล้วก็ดับตรงนั้นอ่า我们好好来看一下内在里面的哎心理行为看到它升起来然后灭去这个就是我们要看的地方它的无常นี่แหละคือคำสอนที่สำคัญของพระพุทธเจ้า มันทำให้เราได้เห็นสภาวะ ความจริงดวงตานะที่เห็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นนะ啊，这个佛陀教导的话，他的啊佛陀的教导就是非常的好，能够让我们看到我们自己内在里面的心理行为，然后啊，这个就是看到了法。ให้ระลึกไว้นะพวกเราทุกคนในที่นี้แหละทั้งพระทั้งพิสุณีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกานะโอ้ครบองค์ บริษัททั้งหลายเนี่ยครบองค์เลยนะ สามารถนะบรรลุธรรมนะ ตามพระพุทธเจ้าได้นะอ่า我们现在大家都非常的齐四众弟子都在这里我们哎如果能够这样看到的话就是哎可以哎就是随着随着佛陀正嗯ยาวไปเนาะเนี่ยพวกเราเนี่ย 佛僧、比丘尼、比丘、比丘尼、共菩萨、比萨、特、佛、菩萨、僧、四因为我们现在有有法师、有出家女众、男众，还有在家的男众居士、女众居士，我们大家非常的一呃齐整，就是大家非常齐呃齐全都在这里。然后佛陀的教导呢，我们跟着佛陀的教导去做啊，佛陀的教导非常好，能够使我们内心里面。 降到我们内心里面的心理行为，这这就是法。นยถ้าเรามีสติรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแค่นี้แหละรู้บ่อยๆนะ嗯，那如果我们有觉性，只是看到我们在当下内在里面常常发生的一切而已。เราจะวางอนาคตวางอดีตได้ 那么我们就可以放下过去，也可以放下未来。แม้แต่ปัจจุบันนะก็วางกันนะอ่า当下也同样的放下มันก็เลยไม่ยึดทั้งอดีต ไม่ยึดทั้งอนาคต แล้วก็ไม่ยึดทั้งปัจจุบัน这样就不着于过去，也不执着于未来，也不执着于当下。เนี่ยจิตมันเพียงแค่รู้นะมันแค่รู้ แต่รู้แล้วก็ไม่ได้ไปยึด อยู่กับตรงนี้นะแค่รู้เฉยๆ心只是知道知道以后不去执着于这些所以他仅仅只是知道而已อาจจะเข้าใจยากนะ สงสัยก็ให้รู้ว่าสงสัยอ่า或者是非常难的理解难理解但是哎哎难理解有怀疑只知道有怀疑就好了ไม่เข้าใจนะก็รู้ว่าไม่เข้าใจก็โอเคแล้วนะ 不了解、不明白，只知道自己不了解、不明白就够了。อันนี้คือเรารู้ตัวเองนะรู้สิ่งที่มันเป็นจริงในตอนเนี้ยนะสงสัยก็เป็นจริง หรือไม่เข้าใจก็คือความจริงอันเนี้ยคือเรารู้ถูกแล้วะอ่า这个只是知道我们知道我们自己而已知道我们现在当下啊有怀疑有不明白不了解啊แล้วถ้าเราเห็นมันนี่บ่อยไม่ว่าอารมณ์ไหนก็แล้วแต่ ดีไม่ดีหรือเป็นกลางๆล้วนแต่มีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งนั้นเลยนะ无论什么情绪都好，如果能看能够看到的话，无论你是好还是不好，还是心在平静中道之中啊，你只是知道就是这样而已。แม้แต่ตัวรู้ก็เหมือนกันนะ ตัวรู้ก็เกิดแล้วก็ดับ ไม่ใช่เราจะบังคับให้ตัวรู้อยู่ตลอดเวลาหรือให้มันต่อเนื่องแบบยาวๆ 就是能觉能觉知的心，它也是一样的，它也是升起然后灭灭掉。我们不可能去，我们做不到去控制、去操控它，能够长期的知道。เคยอธิบายบางคนนะบอก เวลาเรารู้สึกตัวนะไม่ใช่รู้แบบไม่ใช่รู้แบบนะรู้แบบ ไม่ใช่รู้แบบต่อแบบเนี้ยไม่ใช่แบบ เป็นเต้นต่อเป็นต่อแบบนี้ แต่เรารู้เป็นตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะฮะ我们知我们能觉知的心，它是一下一下的，一次一次的，而不是量着，不是知道的量着，觉知不是量在一起的。เพราะว่าถ้าเรารู้แบบคิดว่ามันต่อ คือเราจะพยายามเอาเอาอดีตมาต่อปัจจุบันไปต่ออนาคต เราจะพยายามเอาตัวรู้ให้มันต่อ ต่อ มันก็จะกลายเป็นตัว ความรู้ที่มันต่อไปคล้ายๆเหมือนตะเข็บเย็บผ้านะเย็บผ้าแล้วมันจะต่อได้เส้นเดียวกัน มันไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ใช่แบบนั้นนะ哎，如果我们想着说，哎哎，知道它是这样连着一下一下，我们就会拿着过去，拿着过去来做当下或者未来来到当下这里来知道来觉知，就像我们在做衣服的那个哎吃着拉着像一样的。 就会一针一针的连在一起，嗯，不是这样的。เพราะธรรมชาติของจิตมันคือการเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนั่นเหมือนจุดจุดจุดไข่ปลาที่มันต่อไปแต่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่มีตัวเชื่อมกัน。嗯，我们的心，我们那颗自然的心，它是这样的，它是一次一次的升起，然后灭掉，生灭生灭，它不是连在一起的。 ถ้าเราเห็นแบบนี้นะ มันก็มีแค่ปัจจุบัน ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต มันแค่รู้สึกแค่ตรงเนี้ย จบทันทีนะ那如果我们能看到这里的话，我们真的看到这里的话，它只有当下啊，因为它灭了，升起然后灭掉，升起然后灭掉。嗯。เมื่อจิตเราละเอียดมันจะเห็นเนี่ยช่องว่างระหว่างนี่แหละขณะแต่ละขณะของจิตที่มันเร็วมากเราจะเห็นช่องว่างของมัน 那么我们的心，它就能够看到，哎，有个空空档的地方。嗯，แล้วก็จะรู้ลว่าโอ้ที่จริงธรรมชาติสภาวะธรรมจริงมัน มันก็เป็นเพียงแค่เหมือนการประกอบกันการการต่อเนื่องกันแต่มันไม่ใช่ตัวเดียวกัน那如果我们真正看到真相的话，你就会看到自然法，哎，自它这个哎自然的法，它只是哎，那能不能明白？ เราก็จะเห็นธรรมชาติของมันที่มันมันไม่ใช่ความต่อเนื่องแต่มันเป็นการเกิดการดับทีละขณะ我们看到哎就是看到真理实相看到自然法呢它是这样它是生灭生灭它不是相续的จิตมันจะ จิตมันจะเพียงแค่นะแสดงตัวนี้นะเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่มีตัวเราที่มัน แต่ก่อนเราคิดว่าจิตของเรามันเปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ไม่ดี มันเป็นจิตตัวเดิมที่มันเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นนั่นเปลี่ยนเป็นนี่แต่จริงแล้วถ้าเราเห็นความจริงนะมันเป็นจิตตัวนี้เกิด จิตตัวนี้เกิดจิตตัวนี้เกิด มันเป็นจิตคนละดวงที่มันเกิดอ่า如果我们真的看到的话，我们就会看到这个，我们过去以为这个是有我的啊，以为是有我的。但是如果我们真正看到我们的心的话， 你再看到它是升起升起，它是一次一次的。ก็ฟังไว้ก่อนเป็นข้อมูลเนาะนะเป็นข้อมูลไว้ให้กับจิตใจ เมื่อเราภาวนาไปเรื่อย มันจะเป็นการย่อยนะเป็นการย่อยสิ่งที่เรารู้เป็นความเข้าใจเป็นปัญญาอ่า我们先听着啊以后呢我们先听着然后慢慢去消化啊它 าก็ลืมเหมือนกันเป็นกันเป็นกันย้อย现在听着，然后我们的智慧以后慢慢就会升升起来。现在先先听着啊。เพราะว่าผู้พูดผู้เทศก็ไม่ได้เตรียมว่าจะเทศอะไร ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อไปเหมือนกัน 因为没有没有准备要说些什么，然后也不知道接下去会说些什么。บางทีมันก็โผล่ขึ้นมาให้พูด บางทีมันก็หายไปก็ลืมไปเหมือนกันนะ有时候他就会浮现出来给我们说，有时候他自然会消失。มันก็เป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติของจิตเนาะเราก็อย่าไปคิดมากอย่าไป กำหนดว่ามากว่ามันต้องแบบนี้ต้องเสมอต้องราบเรียบต้องอะไรตลอดนะอ่า这个是心的自然向上啊我们不用去想那么多แต่ให้เรายอมรับมันนะถ้าเรายอมรับมันได้ ไม่มีปัญหา我们只是接受就行了如果我们能够接受的话就没有任何问题กายมันเป็นมีมีความไม่แข็งแรง ความปวดเมื่อย ยอมรับได้นะไม่เป็นปัญหา我们身体有做的时候，也有酸痛的时候，我们接受了就不会有问题啦。ไม่เป็นไม่ไม่เป็นปัญหา คือ ไม่ทุกข์กับมันนะ没有问题就不会，哎，就不会有苦，就不会因为它而苦。ใจมันไม่เที่ยง ใจมันบังคับ ไม่ได้ ยอมรับมันได้นะ ก็ไม่มีปัญหาอ่า心是无常的

啊，因为我们的哎，大部分的人会错用功修行方法会错呢，就是因为他们是不空ใจรักใจรักก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอืมรู้ว่าการฝึกฝกคืออะไรใจสภาวะใจรักก็ได้อ่า想要想要长想要永恒是吗 就是就是不接受无常。嗯。คืออะไรแต่แต่รักเขาบอกมันไม่เที่ยง แต่เราก็อยากจะทำให้มันเที่ยงมันเที่ยงนิ่งๆอยู่แบบนี้ตลอดเลยนะ因为因为我们想要永远就是很安静很平静的啊，它是无常的，我们不接受无常。คือสังเกตไหมบางคนปฏิบัติแล้วมันเพ่งไว้หรือประคองไว้เพราะว่าเราอยากให้ จิตมันนิ่งๆอ่ะ เราอยากให้จิตมันนิ่ง因为我们有有没有体会到，我们有些人呢，想要让自己的心很宁静，所以他就会有去哎去打压的打压的心，就是去哎让我们的心很定定在那里，就是压我们的心在那个地方。สภาวะต่างๆ ที่จริงมันมีความทุกข์อยู่ข้างในสภาวะ ันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่ากายหรือใจล้วนบีบคั้นทั้งนั้น แต่เราเองก็อยากจะปฏิบัติให้มันถูกให้มันสบายรักษาความสุขสบายไว้ อันนี้ก็ตรงข้ามกับไตรักอ่์อ่า因为我们的心它本来就是有苦的啦无论是身还是心它本身就有苦啦但是我们来用功来修行呢我们就是哎想要想不要有这ม苦所以就不肯接受这个无常หรือน่ะ อนัตตาบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย แต่เราเองก็อยากจะบังคับ เช่นมันโกรธบังคับให้มันไม่โกรธมันคิดบังคับให้มันไม่คิดอ่า比如我们哎一切都是无我的但我们就想要去控制它比如说哎我们生气了我们就想要不要生气啊มันโกรธเราก็บังคับให้มันไม่โกรธให้มันหายโกรธนะ เดี๋ยวต่อไป ฮะ มันคิดเราก็บังคับให้มันไม่คิดแล้ว我们在打妄想我们又想自己不要打妄想要去控制控制不要有妄想เห็นไหมไม่เฉยมันก็บังคับไม่ได้มันจำไม่ได้ บังคับไม่ได้看到没有啊？看到妙词没有啊？要去控制，要去记住，他就是记不住，所以他是没办法操控的啊。要想记住，他就偏偏记不住。 นี่แหละทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติตรงมันเนาะ所有一切都是自然的นะดูมันยิ้มยิ้มดูมันเล่นเล่นไปนะ我们就对它啊好啊对它笑一下อ่ะกราบพระพร้อมกันครับมาเรา一起来礼花